रात कया मत बण अॼुरा कया मत बण के से दर्द जॻायो अॼ वीरा درد جگایا बण तर्द जॻायाऊं निमाद सर तूं دے अॼ बाबे मज़लूम दसाया